Tengo un autito que se llama Pichirilo, Lori Lora Es como un chico que se enoja y no camina, y na, ni na, ni ni pa'lante ni pa' atrás. Y hasta la plaza yo me quisiera pasear, pero a dos cuadras me tuvieron que empujar, porque mi autito levantó una plancha a vapor. Pichiriloriloria, Pichirilorilora pichiriloriloria, Pichirilorilora Ya ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en reversa, versa, versa, mi autito quiere andar. Pero algún día le voy a cambiar las ruedas, el mecánico lo arregla y todo nuevo se verá. Entonces sí, mi pichirilo va a quedar mejor que un taxi, un camión o una coupé. Entonces todos mis amigos me dirán, en pichirilo yo también quiero viajar. Pichirilo Pichirilo Pichirilo rilo rilo rilo rilo rilo Pichirilo, rilo, Pichirilo pichirilo, rilo Pichirilo